wa mraatun na mwanamke ambaye batat amelala wa zawjuha alaiha sakhitun ilhali mume wake amemghadhibikia kwa sababu ya ubaya wa tabia zake kwa sababu ya kumuasi mume wake kwa sababu ya kutomtii mume wake amelala hana shaka hana waswasi bukheri wa afya lakini mume wake amelala na ghadhab amemghadhibikia mwanamke usingizi na ukamjia kabisa yani wako wanawake wa design hii wewe nuna nuna mpaka utanunuka wanasema nuna nuna mezira zira ala onyesha kuzira zira huyo atafuta nini huyo anakula matunda mke nje kulala achezea whatsapp hana wasiwasi usingizi umemjia huyo naona nafasi ya mume jamani huyu swala yake akisali haivuki masikio yake ndio maana mwanamke mwema halali anamwambia mume wake sipati usingizi siwezi kulala kama uko kwenye mazingira haya kaweka mkono wake kwenye mkono wa mume wake nisamehe niridhie haya mafunzo wapewe wanawake huyu ni mtu wa pili wa imamun na imamu katika sala amma qauma anayewasalisha watu na kuwaongoza wahum lahu karihuna ilhali hawamkubali hawampendi kwa sababu muradi wa kusali sala ya jamaa nyuma ya imamu ni kupatikana al-i'tilaf mshikamano wal mawadda wal ijtimaa na mapenzi na umoja. Sasa hapa hakuna umoja hapa, watu hawamtaki yeye, anagoma hataki, lazima aswalishe. Lakini ikiwa huyo imam matatizo ni yake yeye katika upande wa dini, hatia itamwangukia kwamba ana hatia huyo, kinyume na yule imamu anayeswalisha labda hadhihirishi bismillahi, wazee hawataki, wanachukia, wakimwona anaingia kuswalisha au haleti kunuti wazee wanachukia huyo haingii kwenye hatia tumeelewana vizuri lakini imam labda fasik mwovu masharati mvuta mabangi mvuta sigara nakula kuberi nakula pariki eh mara anakaa na bichi huko aogelea na vichupi mara kadha alafu kija hapa kavaa kanzu aingia msikitini mara na beti mama na beti imamu kubeti huyu hafai kuwa ni kiongozi wa kuwasomesha watu au hajui kusoma Qur'an hajui avunja vunja tu asoma Qur'ani majaka jaka alhamdulillah yasema alhamdulillah wale ambao wana kasoro kwenye lam na ra wana kwenye ra kwenye ra wa kalam kwenye lam wa nikara alhamdulillah rabbil alamina إياك نعبد وإياك نستعين قانون يا كمين وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بدل أنعمت غير الموزوب عليهم موزوبي لا نخذ الموزوب أنا لحن لحن يعني لحن ينبايا لحن mbaya يغير المعنى inageuza maana na الفاتحة فاتحة alfatiha إكي ni nguzo ikiharibika nguzo hii صالح hawa wako wengi hawa pita katika misikiti kwa huyu naye sala yake haivuki masikio yake hadithi ametaja al-Imam Tirmidhi na ameihasanisha al-Allama al-Albani rahmatullahi alayhi anasema sheikh tumetaja hapa mwanamke kwamba takiwa mwanamke mwema tahabu anaogopa asije akamghadhibisha nani mume wake hili tunasema ni katika yale ya haki eh ni katika yale ya haki kwa mume wake yupo katika haki au tuseme pia ni katika yale ya batil ni katika yale ya batil kwamba anachelea asije akamghadhibisha mumewe kwenye jambo la batili lakini kama kuna jambo la haki kamwambia mume wake akachukia haingii kwenye hiyo hatia tumeelewana vizuri hapo kwamba labda anamwambia mume wangu mbona wewe kunyoa ndevu haramu haramu kunyoa ndevu mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha wanaume waeke ndevu wewe unamkhalifu mtume Muhammad sallallahu alayhi mume kama amechukia hana hatia mwanamke au kama mbona mume wangu wewe kazi yako unavaa majiswali marefu majisbali kwa nini waburuza wanaoruhusiwa kuburuza nguo zao ni sisi wanawake akamsomea labda ile athar kwamba Umar alipokuwa akiumwa alikuja kutembelewa na bwana mmoja amevaa isbali isbali maana yake miguu refu limevuka kongo mbili za miguu Umar alipomtazama anaburuza akamwambia ahaidun anta una hedhi maana wewe ni mwanamke katika walioruhusiwa kuvaa hivi tumeona vizuri hapa mume akaghadhibika mathalan au anamwelekeza jambo katika udhu kwamba wewe mume wangu kila unapotawadha visigino vyako mbona havigusi maji havifikiwi na maji mtume anasema wailun lilaqabi minan nari ole wao wale wanaoacha sehemu za visigino vyao eh, visipatwe na maji ole wao kutokamana na moto wa jahannam ile mwanamume akawa anakasirika hana hatia na dalili juu ya hayo ni hadithi aliyotaja al-Imam at-Tabarani katika al-Mu'jam al-Kabir pia ametaja al-Imam Ahmad katika Musnad na ametaja al-Imam al-Bazzar katika Kashf al-Astar kutoka kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha amesema Aisha atat Salma maulatu rasulillah alikuja Salma mtumwa aliyeachwa huru na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam au imraatu abi rafi' au alikuja mke wa abu rafi' maula rasulillah mtumwa aliyeachwa huru na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam hii ni shaka ya mpokezi alisema maulatu rasulillah manake ni kijakazi kilichoachwa huru na mtume wa Allah au alisema imraatu abi rafii maula rasulillah ni mke wa abu rafii mtumwa aliyeachwa huru na mtume wa Allah shaka ya mpokezi alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kumshtaki mume wake kwamba mume wake ya kwamba mume wake amempiga anasema Aisha qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam li abi rafi mtume sallallahu alaihi wasallama akasema kumuuliza Abu Rafi malaka walaha ya Aba Rafi Abu Rafi una nini wewe na huyu mwanamke mmefanyana mmefanyana nini qala akasema Abu Rafi tuudhini ya Rasulullah huyu ananiudhi ewe mtume wa Allah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم akasema mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kumuuliza Salma mke wa Abu Rafi bima adhaitihi bima adhaitihi Salma ya Salma umemuudhi kwa kitu gani mwenzako ewe Salma qalat akasema Salma ya Rasulullah ewe mtume wa Allah ma adhaituhu bi shay'in sijamuudhi huyu kwa chochote walakinahu ahdatha wa huwa yusalli lakini yeye huyu alitokwa na upepo akiwa anaswali faqultu lahu nikamwambia kipindi anaswali kwa maana alikuwa anaendelea ya aba rafi ewe abu rafi inna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam hakika mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam qad amara almuslimin alishawaamrisha waislamu idha kharaja min ahadihim ar-rih mmoja wao anapotokwa na upepo an yatawadha akatawadhe hii ndio kosa langu ya rasulullah faqama fadarabani akasimama akanipiga الله صلى الله عليه وسلم يضحك akawa mtume sallallahu alaihi wasallam anacheka wayaqul huku akisema ya aba rafi' innaha eh, innaha lam ta'murka illa bikhair abu rafi' huyu mke wako hakuna alichokuamrisha isipokuwa ni jambo la kheri huku akiwa anacheka bwana mtume alayhi salatu wassalam kwa kama hili hata kama ataudhika mume hakuna hatia kwa mwanamke kamwambia jambo la kheri anasema shekhi hafidhahu Allah ta'ala almar'atu almubaraka mwanamke mwenye baraka mwema mwenye baraka idha ghadibat min zawjiha anapomkasirikia mume wake la tahjuruhu hamhami hamtengi wala tahjuru firasha zawjiha abada wala halihami godoro la mumewe milele awe ana ghadhabu kiasi gani, halihami godoro la mumewe milele. Kesi hizi nyingi huwa tunafikishiwa na baadhi ya akina baba, mke wangu mwezi sasa hivi analala chumba cha watoto. Mwezi ustadhi, huu ni mwezi unakatika, analala chumba cha watoto. Huyu mwanamke sio Rashida, sio mwanamke Rashida ambaye ana uongofu sababu kwanza wale watoto wale unawajengea mazingira gani unawajengea masuali gani katika vichwa vyao na akili zao matatizo yako na mume wako chumba chenu hakikukutosha ha? sababu hata hawa makungu ya kawaida wasiokuwa na dini wanawafunza wari wao kwamba kitokea umezozana na mume wako basi ukishafungua ule mlango wa chumba chako kutoka ukumbini eh, msiwaoneshe waliopo pale kwamba mna matatizo yenu leo natoka mna furaha naibu katoka mnazungumza ah, nini nini ma, ma, matunda yako wapi ile juisi imeshatengenezwa eh ha ah, basi sawa inshallah khair lakini ndani mlikuwa mnavutana makungu tu wa kawaida sasa wewe unapotoka unakwenda chumbani kwa watoto kulala, sio ada yako kwamba unalala hapo, unalala chumbani kwako na mume wako. Yaani unawajengea nini wale watoto wako, wawe wadogo, wawe wakubwa, wawe kadha? Sio adabu za Kiislamu, si silka njema ya mwanamke aliyefunzwa na dini. Sheikh anasema aghadhibike atakavyoghadhibika, hahami kutoka kwenye godoro na kitanda cha mume wake abadan amesema hivyo sheikh walau kanat ghadibatan ijapokuwa amekasirika kwa nini hafanyi hivyo mwanamke mubaraka liannaha kwa sababu yeye mwanamke mubaraka mwenye baraka anayetaka baraka za Mola wake manake asiyetaka baraka sio tunayemzungumzia hapa sisi huyo na habari zake nyingine liannaha kwa sababu yeye mwanamke mwenye baraka taalamu anajua anafahamu anna nabiyaha sadiqa almasduq ya kwamba nabii wake mkweli mwenye kuzungumza ya ukweli anayesadikishwa qala amesema kama ilivyokuja hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu idha batat almar'atu muhajiratan firasha zawjiha atakapolala mwanamke ilhali amelihama godoro la mumewe kwenye riwaya hajiratan na hapa imekuja muhajiratan na zote zimekuja idha batat almar'atu muhajiratan firasha zawjiha pindi atakapolala mwanamke bata si lazima alale usingizi bata ni kupatwa na usiku kwenye hali hiyo umelala uko macho sija akasema ah, mimi sikulala lakini kwa hiyo lilikuwa nimehama godoro la mume wangu kisikulala baituta wanasema si lazima ulale ni kufikwa na usiku kwenye mazingira hayo uliokuwa nayo dhahiri eh? idha batat almar'atu muhajiratan firasha zawjiha pindi atakapolala mwanamke hali ya kuwa amelihama godoro la mume wake atapata nini huyu atalipwa nini huyu atapewa pepo la'anataha almalaikatu atalaaniwa na malaika baadhi ya ahlulilmu wanasema hii almalaika kuna alif na lam au kunasema wanasema kuna al al al hii al gani kwenye lugha ya kiarabu al ziko nyingi kuna al lilahdi alhuduri kuna al lilahdi aldhihni kuna al likadha wa kadha listighraq aljins kuna al ziko al wanasema hii ni al listighraqi aljins ambayo imeingiza jinsi ya kila anaitwa malaika ameingizwa kwenye hii al kwa maana maana yake itakuwa malaika wote wanamlani unajua idadi ya malaika ewe mwanamke wa Kiislamu wama ya'lamu junuda rabbika illa huwa kuna msikiti uko juu wanaingia kwa siku malaika elfu sabini wakiingia wakitoka hawarudi tena mpaka kiyama wanaingia wengine kila siku jalia tu kwamba malaika hao ni elfu sabini tu tujalie ndio wanaomlani maanake malaika wa siku hiyo ambayo huyu mwanamke amefanya jambo hili baya la kuhama godoro la mumewe tujalie malaika hawa elfu sabini tu ndo wanaomlani dhambi dogo jamani ni ha? hawa wanawake wa Kiislamu wanaohama vitanda vya waume zao wanakusudia nini wanataka nini dini ilishabainisha kutokujua ni ujinga wako wewe lakini hadithi zipo miaka 1440 ngapi iliyopita nyuma hii hadithi ipo na utahukumiwa utahukumiwa kwa sababu ulishaambiwa kutafuta ilmu ni faradhi ya lazima hasa kwenye yale yanayokukabili katika ibada zako utaka kuoa jisomeshe ndoa kwanza ili usije ukaja ukafanya mabalaa ukamwingilia mwanamke kwenye hedhi ukampata raka mwanamke kwenye hedhi ukifanya hivyo unapata dhambi kwa sababu ni jambo kumbe ulitakiwa ulisome kabla ya usome mlango wa ndoa kitabu kiti, kitabu nikah usome na milango yake ni kitabu kina milango yake abwab kuna abwabu talaq milango ya talaka talaka unatoaje je unatoa tu mbili kwa mpigo yafaa au haifai dhambi sio dhambi yapita au ah, haipiti yote yatakiwa yasomwe kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu kama umeolewa haya watakiwa uyafahamu na uyajue mabalaa yake na hatari zake laana za malaika unaweza ukazibeba kwa ujeuri wako tu uliokuwa nao hapa hatumzungumzii peke yake kwamba aliyetoka kwenye chumba chake akaenda kwenye chumba cha watoto, bali hata kama umelala chumba hicho hicho ukashuka chini ya kitanda ukalala chini, umelihama godoro la mumeo, umemwacha mumeo juu ya kitanda. Kwa nini? Umeghadhibika. Sheikh anasema walau kanat ghadhib, hata kama ameghadhibika, lakini si jambo ambalo kwamba watakiwa ulifanye, hatia mbaya kabisa la'anatha almalaikatu hatta tarji'a atalaaniwa na malaika mpaka arejee juu ya kitanda mpaka arejee kwenye godoro la mume wake huyu kwenye riwaya ya sahihi muslim imesema hata tusbiha mpaka asubuhi ichomoze lana usiku kucha kuanzia baada ya isha kamkimbia mumewe au amekorofishana saa tano usiku kamkimbia mumewe kwenye kitanda chake na godoro lake analaniwa mpaka kuche malaika wasema laanahu Allah laanahu Allah laanahu Allah Allah mlani au laina laanak Allah laanak Allah laanak Allah Allah kulani Allah kulani maana Allah kulani akuweke mbali na rehema zake kuwekwa mbali na rehema zake dua hii anaombewa shetani tunasema a'udhu billahi minash shaitani rajim sasa wewe unakubali vipi yani ya kupata haya mabalaa? Kwa nini? Ndio utakuta ufumbuzi wake ni ule ule. Hata kama wamekosana, aweke mkono wake kwenye mkono mume wake. Basi nimejishusha mimi mume wangu na kuomba unisamehe, yaishe, uwe radhi na mimi. Ndio maelekezo ya kisa. Sio suluhu kuhama kitano, sio suluhu, ni kuongeza tope ukaliongeza maji.